kiel cubanoi havigas al si en havoin de la interreto. Cubo estas prescau complete sen interreto. Malgrau tio, la homoi ciam ricevas la plei freshain informoin. Malantau tio, casigas truquetsai datum comercistoi. Ciam la antaua usona presidento Barack Obama visitis Cubon, Li ancau mensis, che Guglo estis subscribinta negozon por alporti plida sendratai ret aliroi cae plida largbenda interreto. Tio povus signifi anca por cubo, la comenzon de la tiferezza revoluzio. Gis nun, nur ege malgranda procentajo de la lojantaro havas heiman ret aliron ne malofte perde quindexes kilobaita modemo. La sonoin, ciam la apparato provas tarigi connecton, en aliai partoi de la mondo on iconas el la 1990 iaroi. En la stratoi de Havano, de antaune longe disponeblas circa quindec publicai sendratai alir punctoi por la interreto tie eblas surfi ie la preso de du cucoi convertebla i pesoi cio o correspondas al du usona i En la enir haloi de grandai i turista i hoteloi tio facile costas la du oblon por normala civitanoi amba estas ne pagebla kai et tiui qui i capabla spagition ne havas liberan aliron al la reto. Multai reteioi, inter ili stat kritikema novaj portaloi, au la telefon provisanto Skype-o, estas blocitai. Ne estas hazardo, che tiu extreme bone clariginta insula popolo, estas conata, tamen anca por sia creiva mastrumado de la deficita economio cae de la censuro. An attendi pri la tiferezza reto, por contentigi sian besonon pri informoi, la cubanoi mem amatore construis do analogan reton. Ce en vetureio al corto en la quartalo vedado de Havano, sidas Pablo, cae Daniel, ili agias dudec quar, cae dudec sep jaroin, en sia malgranda vendeio. Ču vere, vendeio? Principe temas nur priscribo tablo, sublada tegmento, cae granda computilo. Mal antau la du iunae viroi pendas scildo, cun la surscribo masta copi hodo. Sur iliai visit carto staras copi servo cae el printoi, sed facte ili ofertas ion alian, estas duone lauleggia servo, cio dum la passintae iaroi en Cubo evoluis al granda negoz prancio. Interreto sen ret connecto. Ciu dimanche la du negozistoi ricevas de sia inform liberanto porteblan fix discon, cun naucent gigabaitoi da fresciai datumoi. Usonai televidae serialoi, novai filmoi el la tuta mondo, afro-cubai hip-hop-tracoi, podofo-dosieroi de gazetoi cae magazinoi, actualai sport-resultoi, diversai computilai ludoi cae pagioi el Wikipedia. Tiuin datumoin la du negocistoi tiam vendas ecte lunde matene al siai clientoi. De portebla fixtisco, al portebla fix disco per uso bo cablo. Temas por tiel diri pri momenta registrajo de la interreto, en kiu oni tiam dum unu semaino povas surfi sen ret connecto. La sistemo estas conata en cubo sub la nomo pacete semanal, semaina pacajo. Lunde, ciam la tatumoi estas tute fresciae, la i postulas tri cucoin portio. Dum la semaino, la preso falas al du cucoi, cae fine al unu cuco. Por iliai clientoi tio estas ancao protio signife pli malmulte costa o la publicae alir punctoi, char la semaina pacajo povas esti plu vendata al amicoi cae naibaroi. Jen cum dividado de datumoi lau la cuba maniero. Cai ciu eblas ricigi per tio en la cubo de la transira periodo? Nu, funccias, diras Daniel, la concurenzo estas granda. Ce alia proxima strat angulo jam sidas pluai vendistoi. En da nelonga pasintetso en Havano evoluis complexega sistemo el inform provisantoi, po grandistoi, intercomercistoi, curieroi cae alportantoi, ciui liveras fixtiscoin, cae uso bostan getoin heimen. Cio tio funccias principe ciel en la tototo, nur che en tiu caso piedoi, motocicletoi cae camionetoi transpontas tiu voioin por ciui alicase competentas cabloi el vitrai fibroi. Estas evidente che neniu povas consumi tutan terabaiton da informoi ciu semaina. La sistemo estas successa, char donas la impreson pri sen lima liberezzo, au pli bone dirite, de prescau sen lima liberezzo. Cio ne habeblas, tio estas pornografiajoi cae gazetoi de la exil cubanoi en Florido. Tio conducas alla ne sensignifa demando, kiu principe kun metas, dum ciu semain fino, la originalan pakajon. Nenius cias tion. Oni flustre diras che tio venas de tutte supre, cae tio garantias, che la sistemo ancora dum suffice longa tempo funccios. Char multai homoi, de tutte supre, gis mal supre, bone profitas de gi.